الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Tu se <clears throat> svaka zahvala pripada uzvišnom Allahu tebareke ve taala. Salavat mir i selam na Allahu poslanika, Allahog miljenika Muhameda alejhi salatu vesselam, njegovu časnu porodicu, njegovu uzrte ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. <clears throat> Uvažna braćo, poštovani sestre, uvažni gledatelji, srijeda, nakon jaci namaza, naš ustavljeni termin u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, čuvenog autora imama en nevija rahmetullahi alihi. Kao što znate, mi se već tri ili četiri predavanja družimo sa poglavljem dove i nadamo se, nadamo se, nadamo se, nadamo se da ako Bog da večeras završavamo sa poglavljem dovi i počnemo sa jednim velikim, velikim novim poglavljem, a to su zabrane u islamu. Ostalo nam je još nekoliko hadisa vezanih za dovu i ostaje nam, e, ostaje nam jedno novo poglavlje, to je vjerovanje vezan, e, pitanja vezana za vjerovanje u evlije i kerameti koji se dešavaju evlijama. Zadnji hadis kojeg smo e, komentarisali je bio poznati hadis 1486. hadis od Adi Ali radijallahu ta'alanhu u kojem je on spomenuo da ga je Allah poslanik alaihi salatu wasalam podučio dovi koju insan ako bude redovno učio vjerujući u Allah te barko ta'ala uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala će mu olakšati vraćanje dugova. Pa je kazao Ali radijallahu ta'alanhu jednom ashabu podučio me Allah poslanik dovi koju kada bi učio čovjek ako bude imao dug koji je velik kao brda, uziše Allah će, subhanu wa ta'ala će mu olakšati da vrati taj dug, pa ga je podučio dovi Allahumme kfini bi halalika an haramik wa agnini bi fadlika men sivak gospodaru moj, učini da mi tvoj halal i ono što je dopušteno bude dovoljno od onoga što je zabranjeno i učini me tvojom, blago, tvojom blagodati neovisnim od tvojih stvorenja. pa smo kazali da bi insan musliman trebao da pazi, mi živimo u vremenu kada ljudi veoma lahko uzimaju dugove, trebao bi da pazi prilikom uzimanja duga, da u osnovi čovjek vjernik ne bi trebao da uzima dug osim u nekoj velikoj nuždi. Rekli smo isto tako da nije dozvoljeno u islamu uzimati dug koji ima kamatnu znači stopu, da je to kamatni kredit, Rekli smo da čovjek treba vjernik da pazi da njegov nijet i namjera bude prilikom uzimanja novca iskren, da želi da vrati ljudima i metak, jer Allah poslanik alaihi salatu wasalam kazao ko uzme i metak ljudi želeći da ga vrati zaista, Allah će mu pomoći, Allah će to vratiti. Ako uzme i metak ljudi u osnovi želi da to ne vrati, da uništi, Allah će njega uništiti. Pa je veoma bitno da čovjek ima iskrenu namjeru prilikom uzimanja duga, isto tako rekli smo u islamu davanje duga nekom se smatra dobrim dijelom. Dati nekom novac da znači se pomogni kao pozajmica smatra se za onoga ko to čini dobro djelo zato između ostalih razloga nije dozvoljeno da čovjek znači traži protu uslugu da kaže evo ti 100 maraka vrati mi 120 maraka zato što je to kamata i zato što je to naplaćivanje dobrog djela nakon toga <clears throat> od eh, Abbasa ibn Abdul Muttaliba radijallahu ta'anu se prenosi da je rekao, rekao sam Allahu poslaniku alihi salatu wasalam, Allahu poslaniće poduči me nekoj dovi kojom ću moliti Allaha. Allahu poslanik alihi salatu wasalam, alihi salatu wasalam reče od Allaha traži el-afije. El-afije. Ovo nam je večeras možda i najbitnija riječ koju treba da naučimo baš na arapskom da molimo Allaha Đelešanu za el afije. El afije. Prevedeno je ovdje u Rijadu Salihinu spasenje. U fusnoti kaže riječ el afije koja je u potrebnom hadisu ima veoma široko značenje. Pa se može prevesti kao zdravlje, blagostanje, spasenje, oprost. Pogledajte, jedna riječ ne može se prevesti na bosanski jezik potpuno. Već Znači imamo pet riječi koje bi mogle otprilike da definišu tu riječ. Pa se afije može prevesti kao spasenje, kao zdravlje, pa oblagostanje, kao oprost. Pa nastavljam ovaj hadis, kaže, nakon nekoliko dana opet sam otišao kod poslanika ali se letu se nam i rekao Allah poslaniće, podući me nekoj dovi kojom, kojom ću moliti Allaha, a on mi je odgovorio, o Abbas, o Amidžu Allahu poslanika, Allaha moli za afije, za spasenje na dunjaluku i na ahiretu. Znači, vidimo u ovom hadisu da je Amidža Božijeg poslanika, ali se letu sram, došao Božijem poslaniku dva puta. Prvi put je došao i kaže, Allah će poduči me, poduči me, dovi kojom ću ja, dovi ti Allah subhanahu wa ta'ala, pa kaže, traži afije, traži spasenje, traži blagostanje, traži zdravlje. Pa kaže, došao sam nakon nekoliko dana, pa mi je Allah poslanik opet kazao istu stvar, pa kažu islamski učenjaci, to što je Allah poslanik, ali se letu selam, dva puta ukazao svome Amidži na istu dovu, to ukazuje koliko je ta dova bitna. <clears throat> U drugim hadisma je došlo da je Allah poslanik, ali se letu selam, u onom poznatom jučer, jutarnjem i večernjem zikru učio Allahumma inni es'eluke el afwa wal afijete fid dunja wal ahira. Allahumma inni es'eluke el afije fid dini wa dunjaje wa ehli wa mali. Gospodaru moj, ja od tebe tražim blagostanje, spasenje i u dunjalku i u ahiretu. Fi ehli wa mali i tražim ti spasenje i blagostanje u svojoj porodici i u svome i u svome imetku. Pa je znači e, Allahu poslanik ali se letu selam kroz ovaj hadis podučio svoga amiđu, a svi mi istoga vidimo bitno koliko je bitno da čovjek moli Allaha dželešanu da mu podari spasenje, da mu podari blagostanje. Ali smatram da bi čovjek trebao da nauči ovu dovu na bosanskom Allahumma inni es'eluke el afwa wal afijete fid dunya wal akhirah gospodaru, molim te za afije, da mi podariš afijet na dunjaluku i da mi podariš afijet na ahiretu. Kažu islamski učenjaci da ova riječ el afije je jedna veoma široka riječ, obuhvata mnoge stvari, obuhvata svaki vid pribavljanja dobra i svaki vid čuvanja, znači da insana uzvišen Allah sačuva uh, od zla. Pogledajte, jedna riječ, Allahumma inni es'eluke el afwa wal afijete fi dunja wal ahira. Gospodaru moj, podari mi blagostanje i na dunjaluku i na ahiretu. Nakon toga, nakon toga, 1689. hadis Šehr ibn Haušeb upitao je Umu radi Allahu ta'ala na majko pravovrni, koju je dovu Allahu poslanik alaihi salatu wasalam najčešće učio kada je bio kod tebe? Ona je odgovorila, Allahu poslanik alaihi salatu wasalam najčešće je učio Ja mu kalibel kulubi, thebit kalbi ala dinik. Allahu moj, ti si onaj koji okrećeš srca, pa učvrsti moje srce u svojoj vjeri. Ovaj hadis je već nekoliko puta bio citiran u Rijadu Salihinu, pa se nećemo mnogo kod njega zadržavati, ali ono što je interesantno, da kada su tabi'ini pitali suprugu Allahog poslanika, ali se letu veselam, koja je to dova koju je najčešće učio Allahog poslanik, ona im je kazala da je se Allahog poslanik molio, dovio Allahog Đelšanu da njegovo srce učvrsti na putu istine, na putu dina, na putu pokornosti. Pa je u tome nama svima jedna velika lekcija, jedan veliki ders, jedna velika pouka i poruka da i mi, naručito ovim današnjim vremenima, teškim vremenima, vremenima kada su mnoge smutnje usmjerene ka našim srcima, danas, dobro ste čuli, danas su mnoge smutnje usmjerene ka ljudskim srcima, Pa je veoma bitno da čovjek mnogo, mnogo, mnogo dovi Allahu te barake wa ta'ala da učvrsti čovjekovo srce na putu istini. Jer koliko je ljudi koji su godine proveli, bili su na istini pa su ostavili istinu. Jer su teška vremena, jer su teški veliki izazovi, mnogo je grijeha, mnogo je smutnje, čovjek treba da se osloni na Allaha da vezuje svoje srce za uzvišenog Allaha i da neprestano moli, da traži da ga uzvišeni Allah učrsti. Jer koga uzvišeni Allah učvrsti, ne može ga niko poljuljati. A koga ostavi uzvišeni Allah, prepusti ga njemu samome, nikoga spasiti ne može. Pa braću moje drage i cijene sestre, neka svima nama ovaj hadis bude ders, neka nam bude lekcija da trebamo često, na svakoj dovi, na svakom namazu, na svakim vitrama, na svakoj seđdi, doviti, plakati, tražiti da nam se uzvišeni Allah smiluje, da nas učrsti na putu istine, jer više puta smo govorili najteže je pozivati ljude u islam koji su jedan period svoga života bili u islamu, bili na islamu, pa su ostavili islam. Veoma teško. Zato insan treba dok je još pri pameti, dok je na uputi, dok je na istini, da moli Allaha Đelešanu da mu podari čvrstinu u vjeri. Nakon toga, Imam nevi citira hadis 1690. Od Ebu Derda se prenosi da je Allah poslanik rekao Jedna od ova koju učio poslanik Davud, alihi salatu wasalam, je اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك ovdje imamo u fusnoti da je ovaj hadis u ovoj formi da je daif. Ali imamo e, hadis ovaj u drugoj, for, u drugoj formi da je Allahov poslanik lično molio i da je govorio Allahumma inni eseluke hubbek wa hubbe men yuhibbuk wa hubbe amelin yuqarribuni ila hubbik jedna izuzetno lijepa i plemenita dova koju bi svako od nas trebao naučiti i doviti svakodnevno. Allahumma inni es'eluke hubbek. Gospodaru moj, ja te molim za tvoju ljubav. Molim te da me zavoliš. Wa hubbe men yuhibbuk. Molim te da mi podariš ljubav oni ljudi koji tebe voli. Prvo, molim te za tvoju ljubav. Molim te za ljubav onih osoba koji tebe voli wa hubb amalin yuqarribuni ila hubbik i molim te za ljubav prema dijelima koja vode tvojoj ljubavi. Allahu ekber. Nekada davno sam ja održao predavanje na osnovu hadisa Božijeg poslanika u kojima su spomenuta djela koja Allahu poslanik Ali Seletu Veseran spomenuo u različitim kontekstima i situacijama da je kazao To dijelo vodi ka Allahovoj ljubavi. To dijelo vodi ka Allahovoj ljubavi. Pa pogledajte ovdje na kraju hadisa Allah poslanik je dovio gospodaru podari mi ljubav ka dijelima koja vode tvojoj ljubavi. Allahu ekver. Koliko je bitno da čovjek pazi na ljubav uzvišnog Allaha, ova dova nam ukazuje, gospodaru ja te molim za tvoju ljubav. I za ljubav oni koji tebe voli. I za ljubav prema dijelima koja vole, vode ka tvojoj ljubavi. Pa znači, braćo, moja draga i cijine sestre, podučimo se ovoj lijepoj, korisnoj dovi Allahumma inni es'eluke hubbek. Gospodaru, ja te molim za tvoju ljubav. Ako uzvišeni Allah zavoli svoga roba, on će ga nagraditi. On će, mu, on će mu oprostiti. On će ga uvesti u džennet. A ako se uzvišeni Allah na nekog svoga roba naljuti, i ako bude srdit na njega, on će ga i kazniti. Zato insan treba moliti uzvišnog Allaha te barek vetala za njegovu ljubav i za ljubav dijela koja vode ka Allahu subhanahu wa ta'ala ljubavi. <clears throat> Nakon toga 1691. hadis od Enesa radi Allah ta'ala se prenosi da Allah poslanik alaihi salatu wasalam rekao elizu bija zel dželali vel ikram, ustrajno i često izgovarajte riječi ja zel dželali vel ikram, Vlasniče uzvišenosti i plemenitosti. Znači, insan bi trebao prilikom dove često da kroz svoju dovu <clears throat> protka riječi ja zel dželali vel ikram, o vlasniče uzvišenosti i plemenitosti da se uzvišeni Allah doziva na taj način elizu često, mnogo često se vezujte za Allaha putem dovi bi ja zel dželali vel ikram ja zel dželali vel ikram ja zel dželali vel ikram da čovjek prilikom dovi vezuje se za Allaha dželšanhu na ovaj način da doziva Allaha subhanahu wa ta'ala riječima ja zel dželali vel ikram Nakon toga, jedan interesantan i lijep hadis 1692. od Ebu Umami radi Allahu ta'ala pripovjeda jednom prilikom Allahu poslanik proučio je mnogo dova od, koju, od kojih ni jednu nismo uspjeli zapamtiti. Pa smo rekli Allahu poslaniće, proučio si mnogo dova i ni jednu nismo uspjeli zapamtiti. A on reče, hoćete li da vas uputim na dovu u kojoj je sadržano sve ono što sam proučio? Allahu poslanik jedne prilike je dovio, dovio je razno razne dove, pa kaže ovaj ashab, Ništa nismo uspjeli zapamtiti. Allahu poslanik dovio mnogo toga, pa nam se sve to, hajde da kažemo, pomutilo, pa su kažali Allahu poslaniće, mnogo toga si ti dovio, možeš nam kazati nešto kratko, nešto rezimirano, šta ćemo mi tražiti u svojim dovama? Pa je kazao, recite, Allahumme inni es'eluke min hajri ma se'eleke minhu, Nebijuke Muhammedun sallallahu alaihi wasallame wa a'udhu bika min šarri mesta'adha minhu nabiyuke Muhammed sallallahu alaihi wasallame Allahu moj, molim tebe za dobro za koje te moli i tvoj vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam. Kratko, subhanallahi alazim pogledajte kako je ova dova široka, kako je sveobuhvatna. O gospodaru, ja te molim za svako dobro koje te je dovio i molio tvoj poslanik Muhammed alihi salatu wasallam i utječem ti se od zla, svakog zla od kojeg se uticao Muhammed alaihi salatu wasalam. A mnogo je stvari od kojih se uticao Allah poslanik alaihi salatu wasalam. Čak jedne prilike sam napisao jedan tekst kada sam radio e, redakturu prijevoda Nesajne zbirke hadisa, pa ima u Nesajnoj zbirke hadisa jedno posebno poglavlje od čega se sve utjecao Allah poslanik mnogo, mnogo stvari se Allahu poslanik uticao. Ako čovjek to ne može zapamtiti, na najkraći način kaže gospodaru, utječem ti se od svega onoga od čega se utjecao Muhammed alaihi salatu wasalam i tražim od tebe, o gospodaru, sve ono što je tražio Muhammed alaihi salatu wasalam. <clears throat> nakon toga, nakon toga, imamo dva mala podpoglavlja još odovi I ostaje nam za kraj da govorimo o Allahovim štićenicima Evlijama. Prvo pod poglavlje 251. Vrijednost dove koja se uči za odsutnog. U islamu znači pohvalno i lijepo Islam poziva tome da čovjek dovi za ljude koji nisu tu, u odsustvu. Znači, toliko čovjek očisti svoje grudi, očisti svoje srce, toliko je plemenit, toliko je milostiv, da se sjeća svoje braće muslimana koji nisu tu pored njega, sjeća se, znajući da je možda neko od njih u problemu, da neko je znači, u teškoj situaciji, on se u svojim dovama sjeća takvih ljudi. <clears throat> pa Islam postiče mnogo na takvo djelo. Na početku nam je Imam Ennevi citirao dva ili tri ajeta, ali evo, mi ćemo ih preskočiti. U svakom slučaju, znači, praksa i prethodni poslanika i e, prethodni prvih generacija od ashaba tabi'ina jeste bila da su jedni za druge dovili i da su dovili generalno općenito za muslimane. U 1494. hadisu od Ebu Darda, radi Allah, on se prenosi da je čuo Allah poslanika kako kaže kada god musliman bude potajno upućivao dovu za svoga brata muslimana, Melek svaki put kaže i tebi isto tako. U drugom hadisu od Ebu Dada se prenosi da je rekao Allah prima dovu koju mu čovjek krijumici potajno uputi za svoga brata muslimana. Kod njegove glave se nalazi mene koji je zadužen za da svaki put kada čovjek zamoli za dobro svoga brata kaže amin, Bože uslišaj i tebi isto tako da Allah podari. Ovo je znači vrijednost toga da čovjek u islamu dovi za braću muslimane. Kaže Allah poslanik, ima melek. Prvo dova koju čovjek upućuje za brata muslimana je kod Allaha kabul i primljena. Drugo, pored čovjeka, pored njegove glavi, kada on dovi za brata muslimana, stoji melek i koji govori dvije stvari. Amin na tvoju dovu. Pa kada ti kažeš, gospodar, oprosti mome bratu tom i tom, ili mome komši, mome prijatelju, mome rođaku, melek kaže amin. Molim Allah da usliša tvoje dove. A onda nakon toga melek dovi za tebe i kaže, a ja dovim i tebi to isto. Pa ako ti kažeš gospodaru, obskrbi moga komšiju halal na fakum, melek kaže, gospodaru, obskrbi ovo koji dovi halal na fakum. Ako ti doviš čovjeku za uspjeh, melek dovi tebi za uspjeh. Ako doviš za e, bogobojaznost, on dovi tebi za bogobojaznost. Pa znači, pogledajte kako je islam lijep i savršen, kako je plemenit. E, kako je znači potpun, kako uvezuje članove jednog društva da jedni ljudi misle o drugima, da se solidarišu, da jedni dovije za drugi, pa kaže se u ovim vjerodostojnim hadisima da insan kada dovi za vrata muslimana, kod njegove glave stoji melek i govori amin. Znači amin na tvoju dovu, molim Allah da ukabuli ono što si dovio, a isto tako ja tu stvar koju ti doviš tom bratu, ja takvu stvar dovim za tebe. <clears throat> Nakon toga, e, imam Nevi, je na svoj jedno malo podpoglavlje sa nekoliko hadisa, 252. podpoglavlje, razna pitanja o učenju dovi. Nakon što imam Nevi govorio o mnogim pitanjima, ostavio je za kraj nekoliko hadisa, koji su vezani za dovu, ali jednostavno nije ih mogao uvrstiti u neka od poglavlja, pa je stavio nekoliko argumenta i hadisa koji govori o dovi u ovo, hajde da kažemo, posljednje poglavlje. Pa kaže se u prvom hadisu, u 1496. od Usama ibn Zejda radi Allah, te nam se pripovjeda da je Allah poslanik rekao, kada onaj kojim je učinjeno dobro, dobročinstvo svome dobročinitelju kaže džezake Allahu hajran, Allah te nagradio dobrim, uzratio mu je na najpotpuniji način. Vi znate da, bar koliko ja se sjećam prije rata, je ova riječ džezak Allahu hajran, bila je nepoznanica. Pa znači, bio je rat u Bosni, prilikom rata u Bosnu došao je određen broj ljudi iz arapskog svijeta da pomognu braći muslimanima u Bosni, pa su oni podučili mnogim lijepim korisnim stvarima naš narod. Jedna od tih stvari jeste i to kada ti neko uradi neko dobročinstvo da mu kažeš Jezakallahu hajran, Jezakallahu hajran, Allah te nagradio, Allah ti dao svako dobro. Pa je znači od sunneta i lijepo je po ovom hadisu kada onaj kojim učinje dobročinstvo svome dobročinitelju kaže Jezakallahu hajra, Allah te nagradio, uzvratio mu je na najpotpuniji način – U drugom hadisu je došlo da Allah poslanik kaže men sunja ilihi ma'rufun kom je od vas bude učinjeno dobročinstvo neka nagradi onoga i neka mu uzvrati onome komu je učinio dobročinstvo. Znači u islamu je pohvalno i lijepo ako nam neko uradi dobročinstvo da ako mognemo nekad u životu da mi njemu to uzvratimo. Kaže Allah poslanik ali ako ne mognete, onda dovite za tog insana. Pa jedna od tih dova je pojašnjena u ovom hadisu da insanu kada neko uradi neko dobro, da mu kaže džezak Allahu Allah te dobrim nagradio. Allah te dobrim nagradio. Znači nije teško naučiti, to su tri riječi džezak Allahu Kada nam neko uradi neko dobro djelo, učini nam uslugu, nešto nam dadne, znači to je normalno kod Arapa, to je kod njih uzrečica, uzrečica džezak Allahu hajr, E, eh, Znači mi, džezake Allahu hajran, molim Allah da te nagrada, nagradi dobrim, mi treba da ovaj sunet oživljavamo što više i kada nam neko uradi neko dobro dijelo, da mu zahvalimo na ovakav način. <clears throat> Nakon toga 1497. hadis od Džabira radi Allah, to je nas prenosi na poslanik, alihi se letu sam rekao, nemojte doviti i učiti dove protiv sebe, niti proti svoje djeci, niti proti svojih robova, sluga, jer može se desiti da zamolite Allaha u trenutku u kojem će se on, ukoliko od njega bude nešto traženo, i odazvati se. Hadis bilježi ima muslim. Znači, jedan od hadisa koji se vezuje za poglavlje dovija, to je da nije preporučeno islamu doviti protiv nekoga, generalno gledajući. Vidjet ćemo u drugim hadisima da insana ako je učinjena nepravda, da ima pravo da dovi protiv nekoga ali insan treba da se suzdrži, pogotovo ako je u pitanju neka privremena srđba ili neka nesuglasica, da ne dovi protiv sebe, da ne dovi protiv svoje djece, da ne dovi znači, protiv svojih sluga i tako dalje. Zašto? Kaže Allah poslanik, može se desiti da insan dovi protiv svoga djeteta, pa se potrefi vrijeme kada Allah uslišava dovu, pa da se njegova dova usliša. A možda će se posne kajati što je dovio protiv određene osobe. Tako da insan treba da se pazi, da čuva, ako se desi određena srđba, nesuglasica, ljutnja i tako dalje, ne treba odma da požuruje, da dovi protiv insana i tako dalje. Znači, osim što vidjet ćemo poslije, da insanu kada se desi, kada mu neko učini nepravdu, zulum, ima pravo ima pravo da moli Allah Đeršanuhu da ga sačuva od svega toga i da kazni onoga komu je učinio nepravdu ovdje čovjek treba da spomini da insan treba da pazi nekada u ljutnji, majka, djeca nešto su napravila neki zijan, nešto su napravili problem u tom momentu da ne upućuje Allahu dove da Bog da i onda da nešto rekni. Ako već, znači treba onda ako Bog da, ako i kako može da dova bude pozitivna, a nikako dova protiv, protiv sebe, protiv svoga djeteta ili eventualno protiv sluga i robova. Nakon toga, 1698. hadis od Ebu Hureri je onaj poznat hadis kojeg mi mnogo, mnogo citiramo u našim predavanjima, to je da je Allah poslanik rekao čovjek je najbliže svome gospodaru kada mu čini sežnu, pa tada što više upućujte dovu. Ima čak rivajita i predaje u kojima je došlo velika je mogućnost da će vam dova tada biti uslišana. Ovaj hadis je jedan od hadisa koji ukazuje e, da je posebno vrijedna dova koja se čini na seđdi. Allah poslani kaže najbliže što rob može biti gospodaru jeste kada čelo spusti na seđdu. Allahu ekber. Velik groj ljudi misli ako padne na seđdu da je u jednu ruku se ponizio, ali ne. Ne on je spustio svoje najplemeniti dio tijela čelo, spustio ga je na zemlju pred uzvišenim gospodarom. Pa ga uzvišeni Allah nagrađuje da je u tom momentu kada svoje čelo spusti na sreždu, da je tada najbliže gospodaru. Pa kaže Allah poslanik, tada mnogo dovite jer ste blizu, velika je mogućnost da će se uzvišeni Allah vašoj dovi odazvati. I doista, i doista, stotinu puta doista, Ne znaju oni ljudi koji ne klanjaju, koji svoje čelo ne spustaju na seđdu pred svojim gospodarom, ne znaju kakvu slast i kakav ibadet i kakav rahatluk propuštaju. Ne znaju kakvu slast, ljepotu, rahatluk osjećaju oni mu'mini koji padaju svojim čelom na seždu pred uzvišenim Allahom. Kakva je slas kada čovjek vjernik ustane u zadnjoj trećini noći? U blagoslovljenom vremenu, kada uzvišeni Allah svake večeri se spušta na dunjalučko nebo i prima dove svojih robova, pa čovjek u tom, u tom posebnom vremenu ustani, abdesti, klanja dva rekiata, spusti svoje čelo na seđdu, zaplači, zavapi, traži, moli, Zato ćete vidjeti tog sutra čovjeka kako je ozaren, kako je vesel, kako je pun optimizma. Nema briga kod njega, nema sikirancije, nema stresa, nema paurina. Zašto? On je sinoć svoj problem kazao Allahu. Sinoć kada mu je bio najbliži na seđdi, on je završio innema ešku befi wa huzni ila Allah. Jakub alaih selam kada su mu kazali da je Jusufa pojeo vuk, znao je da to nije tačno. Ali kaže ja svoju tugu i svoje probleme Allahu kazujem. Pa ovaj hadis je veliki postrek da čovjek spusti svoje čelo na seđdu, da zamoli Allaha, da zavapi, da zatraži, da zaplači promijenit će tako mi Allaha na taj način svoj život. Zato je Ibn Taymiye rahmetullah alihi govorio na dunjalu ko ima džennet. Onaj ko ne osjeti džennet i tu slast, neće na, na, na ahiretu osjetiti slast ahireta. Pa insan treba da ove momente, ova e, blagoslovljena vremena iskoristi, da se približi svome gospodaru, da spusti čelo, da zavapi, da zaplači da osjeti tu blizinu vjerujući u vjerodostojnost hadisa Allahu poslanika alihi salatu wasalam. <clears throat> Nakon toga Uh, 1499. hadis od Ebu Hureyre radi Allahu se prenosi da Allahu poslanik rekao Allah će primati vaše dove sve dok ne budete požurivali govoreći molio sam svoga gospodara, ali mi dova nije primljena. Znači ovaj hadis ukazuje na pokuđenost. Mi smo o tome govorili kada smo u prvom dersu ili drugom govorili o adabima, lijepim postupcima pri dovi, da je pokuđeno požurivati. Naš mozak, naš razum je ograničen. Mi ne znamo šta nas čeka sutra. Možda nešto dovimo večeras od Allaha, a u osnovi to nama šteta i na dunjalku i na hiretu. Pa insan ne treba požurivati. Naše je, kao što kaže Omer, moje je da uputim dovu. Ja sam ispunio ono što je bilo do mene. Tako da insan ne treba da požuruje. Dovio sam, dovio sam, Allah mu se, Allah mi se nije odazvao. Allah će se odazvati nekom od vas, Sve dok onog momenta dok ne ostavi dovu i kaže ja sam dovio, a Allah mi se nije odazvao. Vićemo ovdje u, u, u, tre, u sljedećem hadisu da Allah poslanik ali se letu se nam kaže insan kada dovi, dobit će jedno tri stvari. Tako da znači ispunjavanje dovi nekada je na način da mi ne znamo. Pa kaže Allah poslanik ali se letu se nam ili će mu se uzvišeni, a kada insan dovi, A ne traži nešto što je zabranjeno, niti traži nešto što vodi ka kidanju rodbinskih veza, Allah će mu dati jednu od tri situacije. Ili će mu ispuniti njegovu dovu, ili će ga sačuvati od nekog zla koje ga je trebalo zadesiti, ili će mu tu dovu odgoditi za sudnji dan pa će ga tamo za nju nagraditi. Pa čovjek kada dovi treba da zna da je u ibadetu, treba da zna apsolutno da je na dobitku, apsolutno. Apsolutno mora biti jedna od ove tri stvari. Ili će mi se Allah odazvati. Ili je trebalo neko zlo, musibet, da me zadesi, pa me Allah sačuva tom domom od tog musibeta. Voziš auto i odjednom vidiš nešto je moglo se desiti. Možda, možda si sačuvan zbog dovije koju si uputio. Allahu Đelešanu. Ili kaže će mu Allah ostaviti ispunjenje te dovi za sudnji dan. Tako da vjernik treba da bude ubjeđen, da kada dovi nikada nije na gubitku. Možda nekada dovimo nešto, pa jednostavno po našim nekim rezonovanjima to je, hajde da kažemo, nije nam se dova ispunila. Prva stvar, pogledajte, e, pogledajte e, kroz, kroz historiju, pogledajte kroz historiju i poslanika i, i čestiti dobrih ljudi, ashaba, nekada se ljudima dove ispunjavaju nakon, nakon velikog i dugog perioda. Pa nije uvijek da se dova odma ispuni. Druga stvar, uzvišeni Allah je sveznajući. On svome robu daje ono što je najbolje za njega. Zato rekli smo u onoj istihari dova, kada mi učimo e, istiharecku dovu, mi kažemo gospodaru, mi ne znamo, a ti znaš ako je to što želimo uraditi dobro za nas i naš dunjaluk i naš ahiret, to nam podari. Ako to nije dobro za mene i ako nije dobro za moj dunjaluk i ahiret, to odalji od mene. Pa možda ti se Allah ne odaziva dovi zato što u tome nije dobro za tebe. Pa znači insan vjernik treba da zna da dovom samo može postići ako Bog da hajr kada, kada je Allah poslanik alaih salatu wasalam kazao ashabima ovaj hadis, pa im rekao kada čovjek dovi, Allah će mu dati jedno od troje, ili će mu se odazvati, ili će ga sačuvati nekog zla, ili će mu odgoditi nagradu dovi za sudnji dan. Kažu ashabi, Allaho poslaniće, izen noksir. Ma kaže, jel to znači da mi trebamo dobiti mnogo? Kaže, Allah mnogo više i nagrađuje i mnogo više daje. Vrata dovije su otvorena i ne može insan, ne može insan pretjerano doviti. <clears throat> nakon toga, nakon toga imamo jedno izuzetno lijepo poglavlje. E, ima tu nekoliko malo dužih predaja. Ja ću pokušati neke od njih rezimirati. Nakon toga ćemo ako Bog da e, i progovoriti nekoliko pravila vizan za ovo poglavlje. 253. poglavlje Vrline Evlija. Allahovi štinčenika i njihovi kerameti. Znači imam Ennevi Rahmetullahi Alehi u ovom poglavlju želi da nas poduči o jednom akideckom pitanju, veoma bitnom i kroz, eh, kroz historiju islamsku činjaci, kada god su pisali knjige iz akideta, vjerovanja, uvijek su postavljali jedno posebno poglavlje kako i na koji način da se čovjek odnosi i šta treba da vjeruje da bi njegov vjerovan bile potpuno u pogledu odabranih Allahovi robova štićenika i u pogledu određenih znači e, vanrednih stvari takozvanih kerameta kojima Allah Jošanu počasti određene svoje robove. <clears throat> Prva stvar mi ćemo ako Boga kratko prokomentarisati ove određene argumente, nakon toga ćemo spomenuti e, određene stvari koje bi čovjek trebao vjernik da zna vezano za keramete, odnosno Allahove odabrani robove. E, ono što je sad na početku bitno jeste ovaj termin keramet. Keramet, mi dosta puta možemo, to je čak u jednu ruku riječ kod nas poznata, možda i ne treba i prevoditi, ali evo ovdje imamo je pojašnjeno u fusnoti keramet je počast u vidu čuda ili nadnaravne pojave koju Allah daje nekim od svojih robova, svojih e, pobožnih i iskrenih robova. Znači keramet je stvar koju Allah, nadnaravna stvar, nešto što se ne dešava svakodnevno, koju Allah daje nekim pobožnim i čestitim iskrenim robovima neposlanicima. Kada Allah Đelšanu dadne od nekom od poslanika nešto nadnaravno, to se zove mu'điza. Mu'điza. I to je Allah Đelšanu davao poslanicima kako bi to bio dokaz njihove istinost, istinitosti da pozivaju Allahu. Znači, Allahu poslanik je imao desetine i stotine mu'điza različitih od nekih manjih do nekih velikih mu'điza kojima je Allah Đelešanhu jačao Božijeg poslanika ali se letu osram kako bi to bili dokazi njegove istintosti. Pa su znači nadnaravni stvari, ako se vezuju za poslanike, vez, e, zovu se mu'đize, a ako se vezuju za ljude mimo poslanika, za moralne, čestite, bogobojazne, iskrene ljude, tada se ta nadnaravna dijela zovu kerameti. Zovu se kerameti. Nažalost, ako pogledamo u stanje ummeta, vidjet ćemo da postoje, kao što je baš rekla Ulema, da postoje tri kategorije ljudi u pogledu kerameta. Imamo ljude koji u to ne vjeruju. Ma kakvi? Imamo ljude koji u to upretjeruju. Pa ćete vidjeti ako se, ako se desilo, ovdje je sad veoma bitno, ako se desilo da je Allah Đerašanu određenog insana počastio kerametom, ako je Allah određenog insana počastio kerametom, vidimo da ljudi od njega prave onda, hajde da kažemo, neku posebnu svetu osobu. Allah Želšanu keramete daje svojim odabranim robovima i nakon toga to treba da samo tog insana još više približi Allahu. Nikako ne daj Bože da se on oholi i da ljudi od njega pravi nekog svijeca ili nešto slično tome. Tako da znači e, ljudi se u pogledu e, kerameta prema ljudima odnose na jedan od tri načina ili to znači utjeruju u laž ili E, znači pretjeruju u tome i središnji stav jeste da čovjek kaže postoje Allahove evlije, odabrani robovi, kao što su opisani u Kur'anu el Elledine, amenu okanu je takun, oni koji vjeruju i koji se boje Allaha. Samo su dva opisa kojima je Allah opisao evlije. el Elledine amenu okanu je takun, oni koji vjeruju i koji su se bojali uzvišenog Allaha. Pa mi, muslimani, vjerujemo da uzvišeni Allah može određenom insanu podariti keramet, ali taj insan sa tim kerametom ne izlazi iz nekog kruga običnog insana, nije postao nikakav svetac, nemamo mi nikakve posebne obaveze prema tom insanu, već je to počast prema tom insanu, a poslije ćemo govoriti šta su razlozi da uzvićeni Allah s.w.t. određenog insana počasti kerametom. <clears throat> e, imam Nevi Rahmetullah Alehi, spomenuo nam je ovdje prvi ajet, u kojem je definisao ko su to evlije, znači ajeti i surje Junus 62. 64. I neka se ničega ne boji i neka ni za čim ne tuguju Allahovi štićenici. Oni koji budu vjerovali i koji se Allaha budu bojali. Jasno ko dan, jasno ko dan pojašnjeno ko su to Allahovi štićenici i Allahove evlije, oni koji vjeruju i koji se Allaha istinski boje. Nakon toga, imam nevina spomenuo nekoliko ajeta i hadisa koji potvrđuju da se ljudima kroz historiju dešavali kerameti, pa je spomenuo događaj Merjemi, majke Isaovi, Allah Đelšanu kaže وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِتْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا Zatresi palmino stablo, posuće po tebi datule sveže. Znači Allah Đelšanu u Merijemi kada su joj nastupili porođajni bolovi, Znači oni ljudi koji su vidjeli u životu palmu znaju da znači 10 ljudi kada bi došlo da trese palmu nemoguće da je potresu, a još da je i potresu nemoguće da, da s palmi padne datula. Znači e, 10 ljudi. A zamislite žena, slabašna žena koju su nastupili porođajni, porođajni bolovi, Allah Đelšanu kaže, de ti, ti samo dođi i potresi stablo, padaći na tebe ozgor, padaći ozgor na tebe sježi datule, pa je ona to i uradila, znači, ali ovdje hoće Allah Đeršanu da ona nešto uradi, da ona nešto potvrdi, da hoće da nešto uradi, pa je Allah Đeršanu počastio Merjemu kerametom, da ona potrese datulu i, znači, iako je to u dunjalučkim zakonima nemoguće, znači da insan jedan dođe i potrese datulu i da sa datule padnu, znači, sveže, svježe, svježe datule, to je nemoguće. Znači deset ljudi kada bi došlo, kada tek datule počnu, kad budu svježe, kada bi deset velikih, jakih muškaraca drmalo datulu, neće one spasti. Znači nemoguće. Ali Allah Želšanu je ovu čestitu, moralnu ženu, Merjemu, Merjemu, počastio da u tim porođajnim bolovima ona potrese drvo i da padnu, e, znači, e, padnu sa drveta svježi datule. Nakon toga isto tako e, govor o Zekerijahu i Merjemi. E, كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب kada god bio Zekerija u hram ušao, kod nje bi hranu našao, odakle ti ovo o Merjema? On bi upitao, ona bi odgovorila od Allaha, Allah onoga koga hoće obskrbljuje bez ikakve muke. Znači kada bi Zekarija došao kod Merjeme, Merjema imala jedan dio gdje je znači ibadetila, posvetila se ibadet uzvišom Allah, te barko tela, kaže kada bi on dolazio kod nje, jer je on brinuo o njoj, kada god bi došao, već bi kod nje hrane našao i to vrste hrane koje je nemoguće naći u tom podneblju u to godišnje doba. Ali kaže pa je pito otkuti, enna leki hada, otkuti hrana? kaže to je od Allaha. Allah mi šalje i Allah uskrbljuje svoje robove, znači e, odakle se oni i ne nadaju. Tako da je ovo opet pokazatelj, znači da uzviše Allah te varga ta'ala počastio Merijemu sa različitim kerametima. <clears throat> Nakon toga imam Nevi Rahmetullah Alihi i spomenuo nam je nekoliko, nekoliko predaja koje potvrđuju da su se za vrijeme ashaba i ljudi nakon njih dešavali kerameti. Pa je u hadisu 1503. hadisu e, duži hadis da su da je Allah poslanik ali se letu veselam e, da je Ebu Bekr poveo u svojoj kući nekoliko gostiju pa je znači jedan duži hadis ali na kraju se navodi da su ti njegovi dos, gosti došli zajedno sa njim da jedu pa kaže kunim se Allahom kada god bismo uzeli zalogaj zalogaj, hrana bi se na mjestu uzjetog zaloga samo povećala i tako bilo je sve, kaže, dok se nismo zasitili. Na kraju objeda hrani je bilo više nego na samom početku. Ebu pogleda u hranu i reče svojoj supruzi, o sestro Benu Firasa, šta je ovo? A ona odgovori, kakve li radosti, hrani je sada tri puta više nego što je bilo na početku. Znači ovo je jedan duži hadis, ali ga ima men ne i rahmetullah je citirao zbog ovog momenta desio se za vrijeme Božijeg poslanika ali se letu selam da je Ebu Bekr dove određene goste kući Pa je se tu malo izdešavalo neki stvari, on je očao klanio sa Božim poslanikom, pa se vratio, pa je zatekao da oni još nisu jeli, pa se zakljio da neće jesti, pa se oni zakljio da neće jesti, pa su na kraju donijeli hranu, pa su počeli jesti, pa kaže kada god bi mi uzeli zalogaj, na mjestu tog zalogaja bi se povećala hrana. Do te mjeri da su oni svi jeli, a kaže hrana nakon, nakon e, objeda je bila tri puta veća od onoga kako je bila na početku. Jer logično je kada jedemo hranu da nje nestaje. U ovom slučaju Allah Đelšanu je podario keramete Bubekru i njegovoj supruzi, da hrana kojom su ugostili svoje goste se povećavala do te mjeri da nakon jela, logično je da ljudi pojedu hranu, da se ona smanjuje, hrana se je povećala za tri puta. Pa je ovo potvrda, znači, dobrote, vrijednosti bubekra, S druge strane, potvrda da su se kerameti dešavali ashabima nakon Božjih poslanika, ali se letu seram. Svakako, e, imali smo i jednu drugu priliku koju smo trebali da govorimo o tome. Ovdje ovaj hadis potvrđuje jasno da je Bubekra e, radijallahu teranhu bio Allahu odabrani rob, najbolji insan na planeti nakon Muhammeda alaihi salatu wasalam i žalosno je da imamo ljude u ummetu koji se pripisuju islamu i muslimanima koji Allahu kao robuju i čine i bade tako što psuju Ebu Bekra i Omera. I nažalost imamo takve klice ljudi koji se, hajde da kažemo, infiltriraju i žive u našem društvu. Znam ljude, bošnjake, muslimane, bosance, koji u svom svakodnevnom životu psuju Ebu Bekra, psuju Omera, psuju Ebu Hureyru, psuju Muaviju i tako dalje. Braćo, moje drage i cijeni sestre, kada vidite čovjeka da vrijeđa Ebu Bekra, da vrijeđa Omera, da vrijeđa Aishu, da vrijeđa Ebu Hureyru, da vrijeđa Muaviju, da vrijeđa bilo kojega shaba, bježite od tog čovjeka taj čovjek smrdi naši izam, narafidizam, bježite od takvog insana. Mi muslimani vjerujemo, mi Allahu robujemo time što volimo Ebu Bekra i volimo Omera i volimo Osmana i volimo Aliju i volimo sve ashabe. Nijokom od njih ne pričamo loše. Ebu Bekr je najbolji insan u ovom umetu. Omer je najbolji insan nakon Ebu Bekra. Osman je najbolji insan nakon Omera. Alija radijallahu talanhu je najbolji nakon njih trojici. To je ono što mi vjerujemo. To je ono na čemu su bili naši djedovi. Zato ćete naći u našim okolinama, hvala Allahu, ljudi kojima je ime Bekir ili Bakir i ljudi kojima je ime Omer i ljudi kojima je ime Osman i ljudi kojima je ime Alija iz ljubavi prema ashabima Allahog poslanika alihi salatu wasalam. Nemojte dopustiti da vam neko ispire mozak. Mi živimo na podneblju, alhamdulillah, gdje 500 godina vjerujemo, vjerujemo ovako kako smo vam pojasnili, da je Ebu Bekr najbolji insan u ovom ummetu. Da je, o, da je Omer najbolji insan nakon Ebu Bekra. I teško se onim ljudima, Teško se onim ljudima koji su uzeli Ebu Bekra i Omera da ih psuju i vrijeđaju misleći da je to ibadet. Nema većeg džehla, nema veće potvore, nema veće nepravde. Sjeći granu na koju sjedimo, sjeći granu, znači vrijeđati najbolje generacije ovog ummeta, najbolje ljude ovog ummeta. Na koliko mjesta je u hadisma došlo, pa je došao Ebu Bekr i Omer i Allahu poslanik. U svakoj bici je Bubekr sa njim i Omer. U svakom pohodu je Bubekr i Omer. Omer je Bubekr dali su sa svoj imetak na Allahovom putu. Obo dvojica su dali svoje čirke Božijem poslaniku, alihi salatu selam. I onda dođu, dođu neki isprani mozgovi i pokušavaju na podlije načine i te kako prefrgano da našem narodu da našem narodu proširi takva ubeđenja. <clears throat> Nakon toga imam e, nevi kao da je ciljano želio, nakon što je spomenuo jedan od e, kerameta koji se vezuje za Ebu Bekra, spomije drugi hadis i kaže u 1504. hadisu od Ebu Hurire se prenosi da je Allahu poslanik ali se ratu sam rekao u prijašnjim narodima bilo je izuzetno pronicljivih ljudi, a ako umom ummetu ima takvih, to je onda Omer kaže se ovdje u pojašnjenju pronicljiv nadahnut. Omar radijallahu ta'ala anhu, Allah Želšanu ga je e, učinio takvim da je bio pronicljiv, da je bio nadahnut, da je mnogo puta zauzeo stav kojeg je potvrdio uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, znači za vrijeme života Božih poslanika, ali i salatu wasalam, Omer je znao doći poslaniku, e, zauzeti određeni stav ili savjetovati ga u pogledu nečega, pa bi uzvišeni Allah potvrdio stav Omera radijallahu ta'ala anhu, pa je Omer radijallahu ta'ala anhu jedan od njegovih keramita jeste i to što ga je Allah subhanahu wa ta'ala nadahnu da potrefi istinu. Iako se desilo za vrijeme Omera radijallahu ta'ala anhu više keramita, jedan od keramita jeste da je, Allah, da je Ebu, eh, Omer radijallahu ta'ala anhu jedne prilike bio na mimberi, a muslimanska vojska je bila daleko, da li je u Iraku, da li je bila u Šamu, ne sjećam se tačno, pa je rekao vojskovođi, u to vrijeme on je bio možda stotine i hiljade kilometara daleko od Omera, on mu je kazao samo, zaustavio mi hudbu i rekao Esarija džebel, Esarija džebel, obraćajući se tamo negdje daleko vojskovođi kaže muslimani su tamo u bici čuli Omerov govor, On ih je usmjerio, idite na planinu, trebate da idete na planinu, pa su zbog toga poslušali su ga i zato su i dobili tu bitku. Tako da, za vrijeme Omera, Omero radijallahu ta'anom se desilo više keramita, pa znači e, imam Ennevi rahmetullahi alihi, ovaj hadis nam je citirao kako bi potvrdio da su znači određeni kerameti se vezivali i za Omera radijallahu ta'ala anhu. Nakon toga, nakon toga, e, Isto tako, e, uh, 1505. hadis, Džabir ibn Semira radijallahu pripovjeda da, da su se neki stanovnici Kufe žali Omeru ibn Khattabu na Sad ibn Abi Waqqasa. Sad ibn Abi Waqqas, jedan od plemeniti uzoriti ashaba, kojim je Allah, Allah poslanik alaihi salatu wasalam obrad, obećao džennet. Obrad ga džennetom još na Dunjaluku. Pa su stanovnici Kufe, poznati stanovnici Kufe, kojima niko nikada u historiji nije bio dobar, pa su se žalili Omeru kako nevelja do te mjere i govorili su, kaži, o Ebu Is, e, kaže, Omer mu je kazao, o Ebu Ishak, ovi iz Kufe tvrde da ti, kaže, ni klanjati ne znaš. Sad ibn Ebi u Akaz, Boži poslanik mu garantuje džennet. Klanjao za Božjim poslanikom godinama, došao u Kufu, kaže, ti ne znaš ni klanjati. Allahu dragi, dalalet i dalalet i zabluda. Pa je Omer poslao jednog čovjeka da se raspita o Sadibnu Ebi Vakasu, pa kaže, pa smo došli e, kod, u džamiju koja je pripadala plemenu Benu Abs. U njoj ustade jedan od pripadnika tog plemena koji se zvao Usama ibn Katada, a Adima koji je bio Ebu Saad, i reče, kada već od nas tražiš mišljenje o njemu da ti kažemo da Saad niti ide u vojne akcije, niti jednako dijeli ratni plin, niti pravedno sudi. Ustao je čovjek. Ovi su ljudi hodali, obilazili, pitali ko je sad imenu Ebi Vakas. Svi su ljudi o njemu pozitivno govorili, osim u jednoj džami. U jednom mesčidu ustao je čovjek i kaže nepravedan, ne sudi, ne ide u vojne pohode, ne, ne dijeli vojni plijen kako treba. Pa kaže, sad radi Allahu ta'ala reče, tri ću dove protiv, protiv tebe Allahu putiti. Allahu moj, Ako ovaj tvoj rob laži i ako je ustao sami radi prestiža i želje da se čuje i vidi, onda mu podari dug život, Dugo trajno siromaštvo i izloži ga iskušenjima. Allahu ekber. Pogledajte dovima zluma. Sad ibn Abi Waqas, čuveni ashab. Ashab koji je znači sav svoj život podredio islamu. Allahu poslani ga obradovao džennetom. Ljudi ga potvara da ne zna klanjati kaže u upućio Allahu tri dove protiv tebe. Pa kaže u prvoj, gospodaru podari mu dug život, dugotrajno siromaštvo i izlož ga iskušenjima. Kaže se kasnije, kada bi ovaj čovjek bio upitan kako je odgovorio, ja sam onaj oronuli starac koji je upao u iskušenja, stigla me sadova kletva. Abdul Melik ibn Umir, koji ovu predaju prenosi od Džabira, Ibn Semuri, radijallahu ta'ala, rekao je, nakon toga vidjeli smo u Samu kako su mu se od pozne starosti obrve pale na oči i kako po putevima nasrči na robkinje, štipaj i dobacuje im nepristojne riječi. Kaže, oronuo je da su mu očni kapci toliko pali. Oronuo je, znači, siromašan, stigla mesadova kletva. Pogledajte, znači, islamski učenjaci ovo broje kao jedan od keramijeta Sad ibn Abi Waqasa koji je bio poznat među ashabima kao insan kojim je uzvišeni Allah tabarka ta'ala uslišavao dove. Imamo nakon toga drugi, drugi događaj, 1506. hadis od Sa'id ibn Zejda, poznati asab Sa'id e, e, ibn Zejda, jedan od deset asaba također kojima je obećan džennet, još na Dunjaluku. Pa ga jedna žena potvorila da je uzurpirao dio njene zemlje. Pa on kaže, ja uzurpirao zemlju nakon što sam čuo Božijeg poslanika da to zabranjuje, pa je onda uputio protiv te žene dovu, zato što je bio mazlum, pa je uputio Allah subhanahu wa ta'ala e, dovu protiv ti ženi, da je uzvišen Allah oslijepi i da, da ona upadne u svoj bunar i da, da je Allah subhanahu wa ta'ala usmrti, pa je tako i završila ovaj hadis bilježi i Buharija i Muslim. <clears throat> Eh, u 1509. hadisu jedan veliki i eh, jedan duži hadis, odnosno imamo prije toga jednu lijepu predaju, a to je predaja od Džabira ibn Abdullah radijalno tema se pripovjedao je u oči bitke na Uhudu. Otac me pozvao u neko doba noći i rekao im je, smatram da ću u sutrašnjoj bitki biti jedan od prvih vjerovjesnikovi, sallallahu alaihi sallam drugova, koji će poginti. I za sebe ne ostavljam ništa dragocijenije od tebe izuzeva Allahu poslanika ali se letu se nam dužan sam pa ti umjesto pa ti umjesto mene vrati taj dug i na najlepši način se odnosi prema svojim sestrama ujutro nakon početka bitke on je zaista prvi poginuo zajedno s njim u kabur smo ukopali još jednog poginulog međutim duša mi zbog toga nije bila smirena pa sam ga iskopao nakon šest mjeseci a on je bio potpuno isti kao onog dana kada smo ga ukopali osim jednog uha. Potom kad sam ga stavio u poseban kabor. Hadis bilježi ima Buharija, znači od Abdullaha ibn Džabira, odnosno od Džabira ibn Abdullaha. On kaže da ga njegov otac u oči bitke na Uhudu pozvao i kaže, i to je taj keramet, a drugi je keramet što mu zemlja nije pojela tijelo, pozvao je svoga sina i kaže osjećam, predosjećam da ću sutra biti među prvima koji će poginuti u bici, pa mu je oporučio da vrati njegov dug i da pazi na svoje sestre, to jest njegove čerke. Pa kaže, tako se i desilo. Prvi je poginuo, i kaže mi smo ga zakopali na Uhudu sa još jednim čovjekom. Bilo je teško kopati kaburove pa su po dvojicu ljudi spuštali u jedan kabur pa kaže jednostavno meni je to teško palo da moj otac nema poseban kabur. Pa sam ga nakon šest mjeseci, znate, tijelo znači E, pogotovo u arapskom svijetu, velike vrućine, znači e, šest mjeseci, nakon šest mjeseci smo ga, kaže, izvadili, njegovo tijelo je bilo netaknuto kao onog dana kada smo ga ukopali, osim jednog uha, znači na njemu se počele javljati neke manje promjene. Pa je ovo jedan od kerameta kojim je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala počastio jednog od ashaba. Iako ovdje treba napomenuti e, jednu činjenicu, to je e, velik broj ljudi smatra da kada nekada nađu čovjeka u kaburu i njegovo tijelo istruhlo, kao da ne može takva osoba biti šehid. E, postoje argumenti vjerodostojni da zemlja ne može i da joj Allah zabranio da jedi, odnosno da istruhni tijelo poslanika, ali ne postoje validni dokazi da znači zemlja neće istruhnuti tijelo šehida. Može Allah Đeršanu dati nekom šehidu počast, kao što je dao ovom ashabu, da zemlja ne uništava njegovo tijelo, ali to nije pravilo i ne postoji validni vjerodostojni hadisi koji to potvrđuju. U svakom slučaju, e, imam nevi citirao još nekoliko predaja koji potvrđuju e, da u islamu postoji mogućnost da uzviše Allah te barek počasti nekog od svojih robova nekom nadnaravnom stvari koja se zove keramet. Ali Znači, rekli smo da je ispravno vjerovanje u pogledu toga da je, znači, muđiza nešto što daje uzvišenje Allah s.w.t. poslanicima kako bi se potvrdila njihova istinitost. S druge strane, uzvišenje Allah svojim odabranim robovima daje keramete, daje keramete, ali ti ljudi zbog tog kerameta nikako ne izlaze iz okvira ostalih običnih Allahovih robova. Pa smo rekli se ljudi u pogledu toga dijele u tri kategorije. Imamo ljude koji u to ne vjeruju, imamo ljude koji od toga pravi cirkus. Imate ljudi e, koji htjeli ili ne, Oni neće da to priznaju, ali keramet se samo može desiti našim vođi, našem šejhu, nikako nekom drugom u umetu. Samo mi imamo keramete, samo mi znamo keramete i samo i tako dalje, što je apsolutno netačno i apsolutno neistina. Znači, od kerameta ne treba praviti cirkus, znači uzvišen je Allah, Tebarko je daje keramete svojim robovima kojima on hoće, a vidjet ćemo, kažu islamski učenjaci, razlozi davanja kerameta jeste prvo da se potvrdi veličina uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, da određenu stvar u datom momentu može dati mimo nekih zakona fizike. Isto tako, e, uzvišen je Allah tabarak wa ta'ala u određenom momentu daje keramete nekim svojim e, robovima da bi e, znači, potpomognuta bila Allahova dželšanu vjera kao što se znalo dešavati u mnogim e, raznim bitkama kroz istoriju, da je uzvišen je Allah davao keramete ljudima kako bi znači vjera, vjera Islam pobjedila. Isto tako uzvišen je Allah Đelšanu daje keramete određenim svojim robovima iz počasti prema tom robu zbog njegove bogobojaznosti, njegove iskrenosti, njegove ustrajnosti i tako dalje. <clears throat> Isto tako da bi se povećao iman tog Allahovog iskrenog groba, da bi ga uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala učvrstio na putu istine, uzvišeni Allah nekim od svojih robova da je, da je keramete. Pa smo rekli, znači, samo da rezimiramo, e, ispravno vjerovanje jeste da e, imamo prva stvar definicija šta je to Allahu štićenik ili walij, evlija. Rekli smo da to Allah Žešanu Kur'anu jasno pojašnjava i kaže الذين امنوا وكانوا يتقون to su oni koji vjeruju i koji znači se boje Allaha. Imam Šafija, među prvima je izrekao jednu čuvenu, čuvenu izreku, poslije je ispominjao Šeju Lislavinu Tejmije u svojim knjigama, kaže, kada vidite čovjeka i kada bi vidjeli čovjeka da ide po vodi ili da leti po zraku, zaustavite se, njegova dijela izložite sunnetu Božijeg poslanika, njegova dijela izložite Kur'anu. Imate ljudi, on je čitav život u nekim svojim kerametima, a pogledate njegov život, on je toliko daleko od Allaha, toliko daleko od ibadeta, toliko daleko od bilo kakve iskrenosti, ali je on čitav život u nekim kerametima. Pa su to šeitanski kerameti. Znači, pazite, imam e, Šafija, rahmetullah, ali ih postavio jedno veliko pravilo. Nakon njega su ga mnogi, mnogi učenjaci, znači, citirali u svojim knjigama, kada vidite čovjeka da ima neke nadnaravne stvari, kako ćemo mi znati da li su se tu šeitani upleli ili je to keramet od uzvišenog Allaha, te bar kvetala, pa kaži, njegova dijela izvagajte sunnetom Božijeg poslanika, izvagajte njegova dijela Kur'anom i sunnetom. Pa zato kažemo imate ljudi koji od kerameta pravi cirkus. Čovjek, njegov život je daleko od Allaha. Čovjek ne klanja. Čovjek ne klanja, kaže ja više nisam obavezan klanjat. Možda i nije obavezan klanjat, Allah najbolji zna je li normalan. Kaže nisam obavezan, ali je on Allahov evlija. A ne mora klanjat. Allah Žešanu kaže poslaniku وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّ يَتِيَكَ الْيَقِينَ Allaha obožavaj i robuj sve do smrti, Sve dok umriš i dođu ljudi kada je dostigli smo deređu, mi smo evlije, mi više ne klanjamo. Vi ostali klanjajte. Zato imam šafija, zapamtite dobro, kada neko za sebe tvrdi evlija, kada neko tvrdi da ima keramete, daj da vidimo tvoj, da vidimo tvoj život, da vidimo tvoje postupke, da vidimo tvoj namaz, da vidimo, da vidimo kako se ti obhodiš prema ljudima pa znači ispravno vjerovanje da se keramet može desiti insanu. Ali su to odabrani ljudi i ljudi od toga ne pravi cirkus. Ljudi od toga ne traži nikakve privilegije. Ljudi od toga ne pravi znači e, da su na taj način izišli iz okvira običnih ljudi. Već Allah Žešan kada podari određenu insanu keramet, to njega učrsti, postane još više ponizan, još više iskren i tako dalje. Pa smo rekli da postoji e, znači nadnaravna dijela koja Allah Žešanu daje poslanicima da bi, da bi se potvrdila istintost njihovog poziva Allah subhanahu ta'ala, a daje keramete svojim odabranim robovima. Molim uzvišenu Allah subhanahu wa ta'ala da nas podući propisima vjeri, molim subhanahu wa ta'ala da budem milosti na sudnjem danu na kraju. Subhaneke, Allahumma bihamdike, šedun la ilaha ilan stakfiruke, ve etubu ilike.